O. I. O. Chcę się napić whisky, oglądać amerykańskie teledyski Poczuć się jak oni, a nie wszyscy Bliżej jest mi do idoli niż do bliskich Niż Chcę się napić whisky, oglądać amerykańskie teledyski Poczuć się jak oni, a nie wszyscy Bliżej jest mi do idoli niż do bliskich boli ci niż bliskich proste Bo łatwiej znosi wzrok się, gdy oczy są obce Ale ja mam tak samo, obserwuję ich postęp Twój idol jest takim samym jak ty gościem A wszystkim się wydaje, że to wymyślony kumpel pani Foster Każdemu się wydaje, że ich życie niewidoczne jest Ja jestem idolem i fanem i Żyję w dziwnym układzie planety Ale mamy relacji mocny fundament z 4-7 oczy, co jest kurwa grane To ojo, ojo, ojo oglądać amerykańskie teledyski Poczuć się jak oni, a nie wszyscy Bliżej jest mi do idoli niż do bliskich Chcę się napić whisky Oglądać amerykańskie teledyski Poczuć się jak oni, a nie wszyscy doli niż do bliskich, wiesz Chcę zostawić coś po sobie, biorąc ze wszystkich miejsc I nie chodzi o hedonizm, butle i co się mrozi Chcemy mieć wielkie osiedle, na nim w osiem rodzin Poczuć bliskość, poczuć spokój Poczuć ciepło, nie chłód tych bloków I więcej nie ranić, a nie wyzbywać pokus się Potem usiąść w kanapie w moim studio Chcę się napić whisky, oglądać amerykańskie teledyski Poczuć się jak oni, a nie wszyscy kolej na górze, blisko daleko domu Domy ze szkła, ludzie, którzy tylko stwarzają pozór Po drugiej stronie barykady są Dzieciaki z bloków, co mają szczery uśmiech Ale nie chcą upać nikomu Dlatego bronię te marzenia za nas wszystkich konie za mych bliskich Za tych, którzy polewali whisky Dawno Piłem doli byli dla korzyści jedynie Obok nas, kiedy chcieli coś jebać też mi je Jak u Ace'a Od tenisa na playaku do prywatnych kortów tworzy się legenda Jedynie w studio przed mikrofonem się uzewnętrznia Sam kreuje wszechświat Chcę się napić whisky Oglądać amerykańskie teledyski Poczuć się jak oni, a nie wszyscy Bliżej jest mi do idoli niż do bliskich Niż do bliskich Chcę się napić whisky Oglądać amerykańskie teledyski Czuć się jak oni, a nie wszyscy Bliżej jest mi do idoli niż do bliskich Niż do bliskich Chcę się napić whisky Oglądać amerykańskie teledyski Poczuć się jak oni, a nie wszyscy Bliżej jest mi do idoli niż do bliskich yeah. Ojo, ojo, oni śpiewać się nie